mali naši mudrijaši Mali naša muderci Dobrodošli slušatelji. Slušate emisiju Radija Srijem Naši mali mudrijaši. Emisiju posvećenu našem najmanjem uzrastu – u emisiji smo ugostili djecu iz Dječjeg vrtića 1, područni objekt Bogdanovci, grupu Medvjedići, koji predvodi teta Katarina Barun iz Bogdanovaca. Djeca su već i predškolske dobi. Sa nama su mališani Gabriel Salaj, Ema Župan, Klara Petričević, Lota Kolar i Sara Vlačić. U ovome izdanju emisije pričat ćemo o prijateljstvu. Djeca su naše pravo bogatstvo. Ništa na ovome svijetu nije vrijednije, iskrenije od dječjeg osmijeha i dobrote. Ono što se krije u njihovim malim glavicama pravo je malo carstvo. Njihovo razmišljanje jednako je važno, jer na mlađima svijet ostaje. Pravi prijatelj će uvijek biti tu za tebe. Pravi prijatelj je onaj koji zna sve o tebi i unato svemu te voli. A što to naši najmlađi misle o prijateljstvu? Reći će nam oni sami. Što je prijatelj? Što je to prijateljstvo? Saro. Kad se zajedno igraju. Kad se zajedno igraju. igraju. Češ nam ti, Ema, reći šta je prijateljstvo? kada imaš prijatelja. Kada imaš prijatelja? Da. A da li je prijateljstvo možda kada se s nekim igraš? Da. Da. imate puno prijatelja? Da. Koliko imaš prijatelja ti, Lota? Četiri. Četiri? Kako se zovu? Ema, Klara, Klara, Lorena i A imate li vi najboljeg prijatelja? Ili imaš ti najboljeg prijatelja, Gabriel? Kako se zove? Zvonimir. Zvonimir? A Zvonimir ide s tobom u vrtić? Da. Da? I čega se najviše igrate? autićima. Sa autićima. Koliko volite svoje prijatelje? Puno. Puno? Puno. A je se nekad svađate s prijateljima? Nekad da, nekad ne. I zašto se svađate? Pa zato se nekad otimamo, a nekad ne. A je li lijepo otimat nekome igračke? Nije? A jeste se ikada posvađali sa prijateljem? Ja nekad nismo, a nekad nismo. Ema, jesi li se ti kada posvađala sa prijateljem, prijateljicom? zašto si se posvađala? Zato što, zato što, zato što ništa nije bilo. Zato što, zato što nešto nije bilo po tvome? Jer zato? Ne, zato što... zato što... Uh, ne možeš se sjetiti. Ne možeš se sjetiti. Hoće neko drugi reći. Ja. Ajde, kaži Saro. Ja sam se potadala zato jer zato je neko uza će bez novaca se oni sađemo. Zbog novaca se svađaju? Da. Pa zar si... je teta izrezala. Zbog novaca se svađaju. Pa to je baš ružno. Jel da da je ružno? Da. A kad se posvađate s prijateljem, šta ćete mu reći? Šta ćeš Gabriela reći prijatelju? Oprosti. Oprosti ti, Saro? Oprosti. Oprosti. Svi ćete mu reći oprosti? Da. A ako vam prijatelj oda neku tajnu i kaže vam da nikome ne kažete tu tajnu, Hoćete li je reći nekom drugom? Ne. Ne, zato što se tajne ne, sm- ne smiju odavati. Ni iznenađenja. Ni iznenađenja. A ako slučajno nekom kažeš tajnu koju ti je prijatelj rekao i prijatelj se na tebe naljuti zato što si odao tajnu. Nećeš mu oprosti. I onda ćeš mu reći šta? Oprosti. Oprosti. Jesi li ikada udario prijatelja, Gabriel? Mm, Jesi, a je li to lijepo raditi? Ne. Onda ćeš mu se isto Oprosti. ispričati. Rećeš mu Oprosti. Cure, jeste se vi ikada potukle s prijateljicama? Da. Jeste? A zašto ste se potukle? Ja nisam. Ti nisi nikad, Ema? Mm, Ti nisi. Ti Lota? Jesam. Jesi. Zašto ste se potukle? Zato što radi novaca. Radi novaca? Da. Niste se potukli radi neke igračke? Radi barbike? Ne. Niste nikada? Ne, nekad smo se eh, ostavljali. ja i Ema, eh, kad, kad nisam ja vidjela, onda, onda smo se udarili s kavama. Ali poslije ste se pomirile? Ja i smo se slučajno. Slučajno? Ja i smo se slučajno. A dobro, <laughs> to kad je slučajno, to se prijatelj neće naljutiti, jel da? A ja sam gledala jednom jedan crtanje i vidjela sam kako su se dvije sestre udarile u glave. U glave su se udarile? Slučajno. Hodale su nazad i slučajno su se sudarile. I jesu se na kraju i one pomirile? Da. To je... Sam vidjela kak je morski pas curi ruku. <gasps> Pa to je strašno. Ja mislim da ne bi trebali gledati tako strašne crtiće i filmove, jel da? Da, da. Pomažete li rado prijatelju ili prijateljici u nevolji, Saro? Ja sam nekad e, pomoga e, e, kad ono, e, ono u e, kuhini šta smo e, bili se doneli da onese u e, trgovinu. Ti si pomagala u kuhinji? Da. Ma bravo. Ti Lota, kako si ti pomagala prijateljici? Kad su bile maškare, Remo nije mogla naći svoj štapić, pa sam joj ja pomogla naći. Pa to je krasno. Ema? Ja, ja sam jedan u kreći pomogla oprati ruke. Oprala si je ruke? Da. Pa to je stvarno lijepo. A ti? Ja sam isto u Vi si pomažete, pa vi ste stvarno lijepi prijatelji. Ja sam isto. A ti, Gabriele? Ja sam Karlu u proruk. Karlu? Da. A koliko Karlu ima godina? E, tri. Tri? Pa on je mali. A mlađima od sebe trebamo pomagati. Saro? Što želiš reći? E, e, e, Kako si ti pomogla nekome još? kad je nam je teta govorila da zato ćemo dobiti nešto ako pomažemo prijateljima opati ruke. A dobit ćete nagradu ako pomognete? i ona je dobila nagradu. I svi ste dobili nagradu? Samo ona je. Samo Lota? A to znači da... su oni neki kolutići kad smo ono... Najbolji koji je bio. Ne oni ti si bila nagrada. A jer to znači da onda se Lota najviše trudi, da je Lota najviše pomagala? Da. Čemo reći bravo Loti? Da. Čemo joj svi zapljeskat? Da. Ajmo, bravo! A da vas pitam, ako, ako igrate igru i izgubite, hoćete li se naljutiti i otići ili ćete nastaviti još igrat, Ema? ne, mm, mm, nastavit ćemo još igrat. Zato što nije lijepo se, jel da? Da. Pilota? Jednom kad je Tena i Ana su bile još prije u vrtiću i, igrali smo e, stolice glazbene i, i kad je ispala Tena onda je bila ljuta. Bila je ljuta? Da. I nije se više htjela igrati? onda više nije htjela, pa smo opet iz početka. Saro? Ana je uvijek htjela se bacati, e, nije htjela slušati tetu i raspustila je kosu. Nije poslušala tetu? Ne. Pa to nije baš lijepo, jel da? Atena je slušala. A što bih rekli svome prijatelju kada bi bio tužan? Kako bi ga razveselili, Gabriele? Mm. Što bi rekao prijatelju kad je prijatelj tužan? Ako, na primjer, plače, jer bi ga zagrali i rekao, nemoj plakat. Da. I što bi mu još rekao? Mm, da ga voliš. Da ga voliš. Ti, Saro? E, ja bi mu e, kupila jedan poklon mu da, da ne plače. Kupila bi mu poklon? Da. Pa to je lijepo. Lota? Ja bi mu kupila poklon i rekla volim te. a ti Klara? Mm. Kako bih razveselila prijatelja koji je tužan? Jel bi ga možda pozvala u igru da se igra s tobom? Da. A čega bi se igrali da se prijatelj razveseli? Mm, ne znam. Ne znaš? Možda voćni toranj, Klara. Kako se zove igra? voćni toranj. A kako se igra to? Zavrtiš kotkicu, imaju voće, jak dobiješ neku na nekoj na kartici e, e, jagodu, onda uzmeš jagodu. To je neka, neka mm, I ko neka devo, pa Ko sakupi više, taj, je pobjedio. Pa to je baš zanimljivo. sam... Ko sakupi četiri ploče, taj je pobjedio. Zanimljivo. A kako bi ti, Ema, razveselila svog prijatelja koji je tužan? E, ako ako, ako, ako plače, ja bi, mu, ja bi mu rekla da se igra samo mi rekla bi mu e, da se igramo šta, šta on želi. Šta on želi? E, Čega bi se prijatelj volio igrati s tobom ako je tužan? Recimo u kuhinji. U kuhinji? A šta bi kuhali? Kuhali bi ručak? Da. Zanimljivo. Što bih rekli svom najboljem prijatelju sada? Da sad najbolji vaš prijatelj stoji ovdje ispred vas i šta bi mu vi rekli, Lota? Volim te. Sara? Volim te. Klara? E, da mi on maj, najbolji prijatelj. Ema? Volim te. Gabriel? Volim te. Svi bi rekli svom prijatelju da ga volite. Osim Osim? Osim? Zašto? Pa nije to nego nešto drugo. Dobro. Dragi naši slušatelji, ovako naši najmlađi govore o prijateljstvu. Bilo nam je iznimno zadovoljstvo biti u njihovom društvu. Nadamo se da jednako tako bilo i vama. Vjerujemo kako su vam zasigurno namamili osmijeh na licu. Zahvaljujemo se ravnateljici vrtića gospođi Kulić te teti, gospođi Barun, što nas je ugostilo u svome kutku, te skupa sa djecom postala dio naše emisije. Emisiju uredila Ivana Ergović, za tonskim pultom Damir Matijašević. Do sljedećeg slušanja, lijepi pozdrav!